الجماعة bangun di atasnya Lahum ashab Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mereka adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rahimahumullah majma'in Alhamdulillah Allah rahmat mereka semuanya Wahum ahli sunnah wal jamaah Dan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah Faman lam ya'kud anhum Faqad adalla wa betala Siapa yang tidak mengambil dari mereka, maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. وكل بدعة ضلالة setiap bidah adalah sesat wadhalalatu wa ahliha finnar kesesatan dan pelakunya tempatnya di dalam neraka ya. nah, di sini ucapan Imam Al-Barbahari setelah menjelaskan wajibnya mengikuti al-jamaah dan pondasi al-jamaah itu adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka beliau tekankan faman lam ya'khud anhu Siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para sahabat, فَقَدَ ظَلَّ وَبَتَدَى Maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. وَكُلُّ بِدَعَةٍ ظَلَالٍ Dan setiap bid'ah adalah sesat. وَالْضَلَالَةُ أَهْلُ هَكِنَا Dan kesesatan, dan pelaku kesesatan itu, atau ahli, mengikor kesesatan, itu di dalam neraka. Baik. Ini ucapan beliau mengisyaratkan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Wajibnya seorang muslim mengikuti jalan para ulama salaf. Mengikuti jalan para sahabat. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, hukum yang beliau sebutkan, kata beliau, "Faman lam ya'khud anhum, siapa yang tidak mengambil dari mereka, faqad dhalla wa ibtada." Dia telah sesat dan telah berbuat bid'ah. Maka hal tersebut wajib sebagaimana yang ditetapkan oleh Imam Al-Barbahar di sini. Dan wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf itu tadi berdasarkan nas dari Al-Qur'an dan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga berdasarkan kesepakatan di kalangan para ulama. Bahawa wajib mengikuti jalan para ulama as-salaf. Adapun dari Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوكم بإحسان رضي الله عنكم ورضوا عنكم وأعد لكم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik Ini yang disebut para sahabat dari kalangan muhajirin dan al-ansari dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, dikatakan pahala untuk mereka radhiyallahu ankum wa radu an. Pertama Allah riba pada mereka dan mereka riba kepada Allah. Kemudian disebut wa a'addallahu lakum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Dan disiapkan untuk mereka surga-surga mengalir di bawahnya sungai-sungai, terutama yang kedua. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Tiga. Yang keempat, dalikal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang sangat besar. Ini disiapkan bagi orang-orang yang mengikuti jalannya para sahabat. At-tabi'un lahum bi ihsan. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Tetapi siapa yang tidak mengikuti mereka, maka dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Dia tidak diridai oleh Allah, tidak disiapkan untuknya surga, dan tidak akan mendapatkan keberuntungan. Iya. Itu keharusannya. Karena itu dari ayat ini, diambil istimbat oleh para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salah. Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala lebih menegaskan di ayat yang lain. Dalam surah Nisa ayat 115 yang kita ketahui bersama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang berhadap pada Rasul setelah nampak kepada yang petunjuk dan mengikuti jalan selain jalan kaum mukmin, kaum mukminin waktu itu adalah para sahabat. Mengikuti jalan selain jalannya para sahabat. Apa ancamannya? Ancaman yang sangat keras. Nuwallihi ma tawalla. Kami akan biarkan dia larut dalam kesesatannya. Wa nuslihi jahannam. Dan kami akan memasukkannya ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan neraka jahannam itu adalah jelek-jelek tempat kembali. Inilah ayat yang sangat tegas sekali menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti jalan para ulama as-salaf rahimahumullah taala. Ya. Dan juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan keimanan para sahabat sebagai ukuran keimanan yang benar. Siapa yang beriman dengan keimanan mereka, maka ia telah mendapatkan petunjuk. Dalam firman yang Allah menyatakan, "Ain amanu bi mithli ma amantum bih faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq." Kalau mereka beriman, mereka orang-orang kafir itu beriman seperti imannya kalian wahai para sahabat, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Dan kalau mereka berpaling, ya. Maka sungguhnya mereka itu hanyalah berada dalam syiqaq. Perhatikan di sini, bagaimana dijadikan keimanan para sahabat sebagai ukuran, sebagai ukuran keimanan yang benar dengan itu dia dikatakan mendapatkan petunjuk menyebutkan tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam i'lan al-waqi'in beliau menyebutkan uh, pendalilan lain dari ayat-ayat Al-Qur'an tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salaf. Ya, agak panjang kalau uh, kita baca dari semua. Dan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud. Nah, hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Ya. Nah, Dia bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nasi qarni, thumma alladziina yalunakum, thumma alladziina yalunakum." Sebaik-baik manusia adalah qarni, generasi. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Tiga generasi dapatkan ujian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semua tahu Bagaimana sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Beliau tidak berucap dari hawa nafsunya. Yang diucapkan adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Maka ini pujian dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Radhiyallahu taala anhu Katakan sebaik-baik manusia. Dan kata Ibnu Al-Qayyim dalam Ilamul Muwaqqi'in, tidaklah disifatkan generasinya sebagai, sebagai generasi yang paling baik secara mutlak. Semuanya ini menunjukkan mereka harus didahulukan dalam segala pintu kebaikan. Nah, dan mereka harus diikuti dalam segala pintu kebaikan. Dan diriakan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, beliau berkata, Tanlayna al-Maghribah, مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه الإشاء Tadi salat maghrib bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami berkata, hendak kata kami duduk sampai kami salat isya bersama beliau. Ajalah, maka kami pun duduk kata Abu Musa. Maka raja alaihina kemudian keluar dari lah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kami. Apunlah atau kapal, maka beliau berkata, masih tumhakuna, kalian masih di sini. Nabi bertanya kepada para sahabat, kalian masih di sini? Fakulna kata Abu Musa, kami berkata, Ya Rasulullah, salina ma'akal maghrib. Tumma kulna najlis, hatta nasalli ma'akal isya. Kata mereka, Ya Rasulullah, kami salat bersamamu, salat maghrib. Kemudian kami berkata, kami duduk sampai kami salat isya bersamamu. Maka beliau berkata, Ahsantu, wa asabtu. Kalian telah berbuat baik. Kalian telah berbuat baik dan telah benar. Wa rafa'a ra'sahu ila as-sama' dan beliau mengangkat kepalanya ke langit. Wakana kathiran ma yarfa'a ra'sahu ila as-sama'. Dan dia sangat banyak mengangkat kepalanya ke langit. Apa lalu beliau berkata? An-nujumu amanatun lis-sama'. Sungguhnya bintang-bintang adalah amanah para penjaga langit. Faidah dahadatin nujum atas sama amatuat. Apabila bintangnya telah pergi, maka datanglah kepada langit apa yang dijanjikan untuknya. Wa ana amanatun li ashabi dan saya adalah amanah penjaga para sahabatku. Faidah dahabtu ata ashabi mayu adul. Apabila saya pergi, maka datanglah kepada para sahabatku apa yang dijanjikan untuknya. Wa ashabi amanatun li ummati. Faidah dahab ashabi ata ummati mayu adul. Dan para sahabatku adalah amanah penjaga umatku. Apabila para sahabat itu pergi, maka datanglah kepada umatku apa yang dijanjikan untuk mereka. Ya. Bagaimana pensifatan para sahabat? Sifatkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya sedemikian berubah. Menunjukkan bahawa mengikuti jejak mereka adalah perkara yang wajibun haddamun lazim. Perkara yang harus dan telah ditentukan. Nah, maka seluruh dalil ini menunjukkan bahawa mengikuti jalan para ulama asalah bukan bersifat alternatif. Boleh pilih, boleh ikut, boleh tidak. Tapi hukumnya adalah wajib. Siapa yang tidak ikut di dalamnya, tidak mengikuti jejaknya para sahabat, maka hukumnya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari, فَقَدَ ظَلَّ وَسْجَدَ Dia telah kesat dan dia telah berbuat tidak. Eh. Kerana itu, Ibn Qudama di dalam kitab beliau dan Mustaqwil Beliau menunjukkan ijma di kalangan para ulama. Bahawa para ulama sepakat tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama salah. Dan kita semua tahu siapa Ibnu Qudamah. Ahli fikih yang terkenal itu. Yang sangat mengerti ucapan-ucapan para ulama di berbagai negeri dan zaman-zaman yang telah lalu. Yang beliau menukir di jemaah kesepakatan. Sebab beliau tidak mengetahui di kalangan para ulama yang dianggap ya, ada yang memiliki ini tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama sekarang. Para sahabat Rasulullah adalah manusia pilihan. Dipilih oleh Allah untuk menemani Rasulnya. Sebagaimana Rasulullah adalah manusia pilihan. Nah, maka tentunya tidak dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecuali mereka ini telah disiapkan untuk menjadi hujjah terhadap kaum muslimin. Karena itu, mengikuti jejak para ulama as di antara sahabat radhiyallahu taala anhum adalah perkara yang wajib. Karena itu kata Imam Al-Bukhari di sini, "Faman lam ya'khudh ankum faqad dhalla wa ibtada." Siapa yang tidak mengambil dari mereka, maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Eh. Wa kullu bid'atin dhalalah, wa dhalalatu ahluha fil Dan setiap bid'ah adalah sesat dan sesatan dalam pelakunya tempatnya dalam neraka. Baik, sini kalimat siapa yang tidak mengambil dari mereka? Maksudnya tidak mengambil dari mereka, yaitu dia tidak mengambil dari para sahabat. Rabbil Allah Taala hukum secara keseluruhan. Ia. Hukum secara keseluruhan. Tidak mengambil dari para sahabat. Rabbil Allah Taala atau perkara yang disepakati oleh para ulama, dia tidak para sahabat mereka tidak mengambilnya. Ia. Kenapa saya ini seperti ini? Sebab ada sebagian ikhwan uh, eh, apa memahami terlalu sempit. Nah, tentang mengikuti jejak para ulama salaf atau mengikuti apa yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ya mungkin saya butuh memberikan penjelasan sedikit ya, supaya paham di sini apa makna kalimat Imam Al-Barbahari siapa yang tidak mengambil dari mereka maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Yang datang dari sahabat itu ada tiga. Yang datang dari sahabat. Nah, ada datang sesuatu dari sahabat. Datang sesuatu dari sahabat dan mempunyai uh, dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, apakah itu umum maupun khusus? Umum maupun khusus? Iya. Kemudian yang kedua, ada sesuatu datang dari sahabat yang tidak mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang ketiga, ada datang dari sahabat dan menyelisih na' menyelisih na' Yang ketiga ini sifatnya bukan seluruh, tapi pada sebagian para sahabat. Yang kedua juga mirip seperti itu. Rinciannya sebagai berikut, untuk lebih detail. Jadi yang pertama, ada yang datang dari sahabat datang dari sahabat apakah itu ucapan atau perbuatan dan mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah kalau mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan para sahabat sepatah di atasnya dalam masalah ada ijtihad di dalamnya atau tidak ada ijtihad maka yang seperti ini kita wajib mengikuti ini yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari وَمَنْ لَمْ يَأْخُدْ أَنْكُمْ فَقَدَ ظَلَّ وَبْتَدَى Siapa yang tidak mengambil dari para sahabat Maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Nah, yang diminta adalah kesepakatan di kalangan para sahabat. Apa yang disepakati? Iya. Atau ada nas dari Al-Quran dan Sunnah. Kemudian, para sahabat telah berpendapat dan sebagian sahabat berpendapat seperti itu. Iya. Nah, maka yang seperti ini juga harusnya seorang muslim mengikutinya. Kemudian bentuk yang ketiga Datang dari para sahabat. Ucapan maupun perbuatan ada dalilnya. Tapi para sahabat sendiri berselisih dalam masalah tersebut. Sebagai para sahabat berpendapat begini. Dan sahabat yang lain berpendapat lainnya. Anggaplah misalnya. Seperti uh, peristiwa Bani Quraibah. Nah. Kata Nabi SAW. La yisalliyanna al-asr ahadu illa fi Bani Quraibah. Jangan sekali-sekali ada yang salat asr kecuali di Bani Quraidah. Ada yang ambil pemahaman cara lahiriah ini. Dikatakan bahawa kita harus sholat di sana walaupun masuk waktu maghrib. Nanti masuk waktu maghrib mereka sholat. Ada yang memahami tidak lah seperti itu maksudnya Nabi supaya kita segera saja misalkan di sana masih, masih masuk waktu asar kita sholat. Ya, kita tiba masih waktu asar dan kita sholat. Ya, kalau sudah keluar kemampuan ternyata terlambat sudah masuk waktu maghrib, ya kita sholat asar. Makanya ada yang sholat asar di tengah jalan. Nah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyalahkan dari kedua para sahabat. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Al-Fatawa, kalau para sahabat khilaf dalam satu masalah, maka kata beliau ittifaq para ulama. Sepakat para ulama tidak ada hujjah dalam perkataan sahabat itu kalau mereka berselisih tidak ada hujjah dalam perkataan para sahabat kalau mereka berselisih. Jadi hujjah dipandang adalah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam. Kemudian yang kedua yang datang dari sahabat itu kadang tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah secara nas menunjukkan. Dan ini ada beberapa perkara. Pertama, ada suatu perkara yang diucapkan oleh para sahabat. Datangnya dari sahabat saya. Dari, misalnya dari rumah Mas'ud saya. Misalnya. Tapi ucapan ini tidak ada tempat ijtihad di dalamnya. maka yang seperti ini hukumnya, seperti hukum ucapannya Nabi. Wajib diterima. Dari para sahabat, mempunyai hukum marfu'. Ya. Seperti ucapan Abdullah bin Mas'ud dalam riwayat Bukhari eh, dalam riwayat Muslim. Dan sebenarnya di dalam Sahih Muslim itu riwayatnya secara marfu' dari Nabi Gimana cara fikmi dalam tetap buah ilzamat? Ini menguatkan bahawa hadisnya mafuk terhadap Allah yang Mas'ud. Jadi yang Mas'ud berkata, akan didatangkan pada hari kiamat neraka jahannam. Dan neraka jahannam mempunyai 70 ribu tali, setiap tali ditarik oleh 70 ribu malaikat. Ini hadis ucapan Ibu Mas'ud. Cuma apakah ini ucapan beliau dari jihad? Tak mungkin beliau berjihad dalam masalah yang berkaitan dengan masalah baik. Tentunya beliau mengambil dari mana? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau seorang sahabat memberikan makhabi yang di belakang siapa yang melakukannya akan mendapatkan pahala. Seperti misalnya hadis Abu Hurairah yang dalam riwayat Muslim dan di kitab Salam Imam, Imam Muslim meriwayatkannya. Di mana Abu Hurairah berkata siapa yang memukul wazir Siapa yang memukul wazir Wajah itu dalam eh, terjemahan kamu terlihat uh, oke okay, gitu artinya. Ya, cuman eh, orang-orang Arab juga menyebut wajah itu cica. Jadi dari sisi bahasa uh, perlu dirinci lagi. Saya enggak tahu persis apakah cica juga masuk di dalamnya atau tidak. Nah, yang jelas kata kata Abu Hurairah, siapa yang memukul wajah itu satu kali pukul mati, maka pahalanya dapat seratus. Yang pukul dua kali pukul mati dapat sembilan puluh dipukul tiga kali, hukum mati, maka dapat 80. Ini ucapan Abu Hurairah. Hukumnya hukum apa? Apa? Dari mana Abu Hurairah menetapkan pahalanya sekian? Kalau bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi wa alaihi wa sallam. Maka ini hukum datangnya dari sahabat. Kita cari nafsi dari Al-Quran dan hadith. Nada nuh. Misal itu. Cuma dari sahabat. Ucapannya tidak menetapnya jihad di sini. Maka hukumnya hukum marfu. Sebab tidak mungkin para sahabat mengucapkan sesuatu. Yang berkaitan dengan masalah raih. Yang masalah pahala ataupun eh, dosa uh, kalau orang menanggung lakukan perbuatan tersebut yeah. yang asalnya tidak berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tidak mungkin itu para sahabat melakukannya. Baik, kemudian yang kedua ada suatu perkara para sahabat sepakat, para sahabat sepakat, tapi tidak ada maaf eh, dan uh, para sahabat sepakat ya, tidak. Nah, ada satu perkara dilakukan oleh para sahabat. Bagian para sahabat. Tidak ada nama. Dan tidak ada dari sahabat lain yang mengingkarinya. Ini dikenal di kalangan para ulama ahli usul fikih dengan nama ijma' sukuti. Dan khilaf di kalangan para ulama. Ada terjadi perselisihan. Apakah ijma' sukuti itu hujjah atau tidak? Nah, jumpur ulama usul fikih mengatakan hujjah. Dan saya sendiri yang saya ketahui dari pembahasan lama di dalam hal ini. Bahawa ijma' sukuti bukan hujjah. Nah, kemudian berikutnya yang ketiga, sesuatu tidak lemas dan para sahabat sendiri berselisih. Ini tentunya tidak diterima di sini. Bukan hujah ucapan sahabat ini. Bukan arti dia diterima tadi bukan hujah. Dia memakai hujah kemudian menyesatkan yang berpendapat dengan pejabat lainnya. Nah, kemudian jenis yang ketiga yang datang dari sahabat, kadang ada suatu perbuatan atau ucapan sahabat yang menyelisih nak. Menyelisih nak. Dan ini tentunya kita beri udur kepada sahabat ini mungkin belum sampai kepadanya dalil. Ya. Sebagai, sebagaimana sebagian para sahabat dahulu ada yang membolehkan nikah mut'ah setelah Nabi meninggal. Nah, tapi setelah itu seluruh para sahabat ya, seperti yang dinukil dari Ibn Abbas dan lain-lainnya itu sudah meninggal dalam keadaan mereka sudah melihat haramnya nikah mut'ah tersebut setelah sampai kepada mereka maaf. Ya. Maka kalau ucapan yang berselisih dengan maaf yang didahulukan tentunya adalah maaf. Ya, dari uraian ini Maka kita bisa memahami maksud dari perkataan Imam Al-Bahari, "Man lam ya'khud anhum faqad dhalla wa badada." Siapa yang tidak mengambil dari mereka, yang tidak mengambil dari sahabat secara keseluruhan atau menyelisih kesepakatan para sahabat, menyelisih ijma'nya para sahabat, faqad dhalla wa badada. Maka dia telah sesat dan berbuat bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah adalah sesat wa dhalalatu ahluha fil nar. Kesatan itu dan pelaku kesatan tempatnya di dalam neraka. Baik. Kemudian <clears throat> kata Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Kata beliau. Dalam poin yang keempat. Wa qala Umar ibn al-Khattab. Radiyallahu anhu. Nah, di sini tertulis. Radiyallahu anhu. Kata Syekh Khalid di bawah. Asalnya rahimahullah. Dan diperbaiki kerana. Uh, yang dipakai oleh para ulama. Adalah membaca radiyallahu anhu. Dan membaca rahimahullah itu. Pada selain para sahabat dari kalangan kaum muslimin. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى ولا في هدى تركها ولا في هدى تركه حسبه ضلال فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع الأذن كتب اليوم beliau بركة عمر بن الخطاب رضي الله عنه Tidak ada udur bagi seorang pun dalam kesesatan yang dia lakukan. Tidak ada udur bagi seorang pun dalam kesesatan yang dia lakukan. Hati sudah dia menyangka itu adalah petunjuk. Sesat dia lakukan, dia sangka itu petunjuk. Tidak ada udur bagi dia. Walakin hudatara tahu hati bahasa dalam. Tidak ada, dan tidak pula ada udur bagi orang yang meninggalkan suatu petunjuk, dia sangka petunjuk itu sesat, makanya dia tinggalkan. Jadi juga tidak ada uzur baginya. Kenapa? Kata Umar, "Faqad bayyana al-umur", telah dijelaskan segala sesuatu. "Wa thabatat al-hujjah", dan telah thabit al-hujjah itu. "Wal qata' al-udur", dan udur telah terputus. Ini ucapan Umar bin Khattab oleh syakir kita, Syekh Khalid Rabdari, Habibatullah, beliau menerangkan bahawa diriwayatkan ini, uh, eh, atar ini diriwayatkan oleh Ibn Zabbah dalam Al-Iban Al-Kufra, dan ada keterputusan dalam sanatnya. Ya. Dan, uh, nah, beliau sebutkan juga, diriwayatkan oleh Al-Maruji dalam As-Sunnah, dari Umar dan Rasul Aziz. البهائي رحمه الله وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين الإمام قال الناس في الاتباع هل ترتبط ذكرنا السنة dan الجماعة dalam ihkam dalam menetapkan mengokohkan seluruh perkara agama dan telah nampak bagi manusia qala an-nas ittiba' maka atas manusia adalah ittiba' mengikutinya Nah, poin ini dibawakan oleh Imam Bahari rahimahullah ta'ala telah menjelaskan tentang Islam itu adalah sunnah. Kemudian beliau jelaskan tentang wajibnya luzumul jamaah. Maka beliau bawakan perkataan Umar Ibn Khattab. Bahawa tidak ada izur bagi seorang yang melakukan suatu kesesatan dianggap itu petunjuk. Dan tidak pula udur bagi seorang yang meninggalkan suatu petunjuk dianggap itu kesesatan. Tidak ada udur baginya. Kenapa? فقد بين بالامور التي جلستن سجل الصوت وثبتت الحجة لا حجة لا لقطع وانقطع الاذن لا اذن تلات تركتس إيه أذور تلات تركتس يتوسط تلات يرتسيا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفق الله سبحانه وتعالى برفرمن وما كنا مؤذبين حتى نبعث رسولا فانتدى لكم من يكتا تمتي كمي ورسوها الرسول Maka apabila telah diutus seorang Rasul, maka artinya telah tegak hujjah bagi kaum tersebut. Dan juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأُرْسِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنِ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَى Dan diwahyukan kepada Tuhan Quran ini, supaya saya memberikan indah peringatan kepada kalian dan siapa yang sampai kepadanya. Maka, ini menunjukkan bahawa segala sesuatu telah dijelaskan. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata beliau, "Walladhi nafsi biyadi, la yasma'u bi Yahudiyun wa la Nasraniyun, thumma la yu'minu bima jitu bih illa kana min ahli an-nar." Kata beliau, demi yang jiwa berada di tangannya. Tidak ada seorang Yahudi pun dan tidak pula seorang Nasrani yang mendengar saya diutus lalu dia tidak beriman terhadap apa yang saya bawa kecuali dia adalah penghuni neraka. Kecuali dia adalah penghuni neraka. Maka tidak ada uzur lagi. Perkara agama telah jelas, telah terang. Maka atas manusia untuk mempelajari agamanya. Untuk mempelajari agamanya. Nah, dan kalau tidak tahu, maka tanya kepada ahli ilmu. Apa ahli ahli fikri? In kuntum la ta'lamun. Pertanyalah kepada ahli fikir, kalau kalian tidak mengetahui. Dan Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi Ya, beliau sebutkan ada perbedaan di ya, antara orang yang hidup di tengah kaum muslimin melakukan satu kesalahan dia hidup di tengah kaum muslimin. Hidup di tengah kaum muslimin mampu bertanya, mampu mempelajari. Dia melakukan kesalahan ini tidak ada udur dia. Beda dengan orang yang hidup di tengah orang kafir misalnya atau hidup di satu tempat dia tidak mampu untuk mempelajari agama, maka ini mendapatkan udur. Ini mendapatkan udur. Nah, jadi butuh dirinci masalah ini tentang masalah uh, ada udur atau tidak. Tapi diinginkan di sini oleh Imam Al-Bahari, kejelasan perkara. Kata beliau setelahnya, وَدَارِكَ أَنَّ سُنَّ وَالْجَمَعَةِ Hal tersebut kerana as-sunnah dan al-jamaah. As-sunnah telah kita terangkan makna sunnah Islam itu sendiri. Dan al-jamaah telah kita terangkan makna jamaah dengan dua maknanya. Ini qada ahdama amrah dini kullihi. Telah menetapkan seluruh perkara alam. Jadi perkara agama apa saja, semuanya sudah ada. Hukumnya telah ditetapkan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan pemahaman para sahabat, Rasulullah Taala dan para sahabat telah menyampaikan seluruhnya. Ya. Rasulullah telah menyampaikan kepada para sahabatnya, para sahabat telah menyampaikan seluruhnya kepada umat. Kerana itulah, as-sunnah dan al-jamaah pada ahkamah amrat dinikun telah mentahkim, mengihkam seluruh perkara agama. Watabayyan linnas dan nampak bagi manusia qala an-nas al-ittiba' maka kewajiban manusia hanya sekedar mengikuti. Akan kita telah jelas Dapat datarat cukup alam bayda lailaha tanharaha la yazihu anha illa hari. Saya telah meninggalkan kalian di atas sesuatu yang putih. Malam yang sama dengan siang. Tidak ada yang berpaling darinya kecuali dia binasa. Ya. Nah, wa kadzalika nufassilu al-ayat Walidah sabina sabina al-mujirin. Dan demikianlah kami merinci ayat-ayat itu. Supaya nampak jalannya orang-orang yang berdosa. Jadi ayat telah dirinci, telah ditafsir oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya nampak jalan orang-orang yang salah. Ini tidak ada udur. Bagi seseorang melakukan suatu kesalahan dianggap itu petunjuk. Dan juga melakukan meninggalkan suatu petunjuk, dianggap itu adalah suatu kesalahan. Kemudian kita beliau dalam poin berikutnya. Wa'alam rahimahallah. Dan ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Di kalimat rahimakallah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Doa dari Imam Al-Barbahari rahimahullah kepada orang yang membaca kitabnya. Ya. Menunjukkan nusuh beliau terhadap umat. Rahmat beliau terhadap umat. Terhentiasa. Ini kebaikan terhadap umat. Ini hendaknya menjadi sifat seorang muslim. Apalagi seorang da'i. Ya. Dia berbicara untuk kebaikan terhadap umat. Bukan untuk membela dirinya. Dan bukan pula untuk membela kelompoknya dan lainnya. Tetapi adalah kebaikan dan rahmat bagi umat. Yes, ya, betapa indahnya. Wa'alam rahmat Allah. Ketahuilah mudah-mudahan Allah merahmatimu. Anak di sungguhnya agama إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالlah. Sungguhnya agama itu datangnya dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Walam yudha ala ukulir rijal wa araihim. Agama itu tidak diletakkan di atas akal-akal para lelaki dan pendapat-pendapat mereka. Wa ilmuhu inda Allah wa inda rasulih. Dan ilmunya di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Pada tertabik syai'an bihawa. Maka janganlah kamu mengikuti sesuatu apapun dengan hawa nafsumu. Fatam rasa minat dini. Maka kamu keluar dari agama. Fatah khurija minat Islam. Lantas kamu keluar dari Islam. Aina kula hujjata laka. Sungguhnya tidak ada hujjah bagi kamu. Maka bayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di umat ikhtunna. sungguh Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam telah menerangkan sunnah itu kepada umatnya. Wa Wa'awadahaha li ashabi dan beliau menerangkannya, menjelaskannya kepada para sahabatnya. Wa Wahumul jamaah dan para sahabat itu adalah al-jamaah. Wa Wahumul sawad al-a'zam dan mereka adalah as-sawad al-a'zam. Kelompok yang besar. Sawad al-a'zam al-haqq wa ahluh. Dan sawad al-a'zam itu sebenarnya dan pengikutnya. Orang khalaq ashab Rasulullah صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر يبني فيه فرى الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم dalam perkara apapun dari perkara agama dia telah kafir baik